السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الأحبة في جلسة ya tatu ambayo itakuwa ni jalsa ya mwisho kumaliza hiki kitabu cha al-usul as-sittah الأصل السادس المؤلف رحمه الله الإتاج shubha shubha ambayo kwamba yeye mwenyewe misifu ni shubha shaytaniyah ni ya kishetani kwa nini ameita hivyo kwa sababu inafanya kazi ya shetani ni shubha ambayo kwamba inampelekea mtu aone kwamba Qur'ani ni kitabu cha kusoma tu kutafuta baraka basi kuna watu ndio itikadi yao soma Qur'ani basi tafuta baraka amesahau kwamba Qur'ani ni kitabu cha kusomwa na kuyafanyia kazi maagizo anayotoa Allah ndani yake sio mujarrad kutafuta baraka tu ha kama wanavyodai baadhi ya watu some Qur'ani uweke kifuani mswafu au buso ufanyia kuwafanya sema mimi natafuta baraka basi خلاص ni Qur'ani ni kitabu kiteremshwa sisi kutabaruku nacho la Qur'ani ni kitabu fihi awamir fihi nawahi fihi sharai' Allah subhanahu wa ta'ala kuna maagizo ndani ametupatia kuna akhlaq kuna adab kuna muamalat kwa hiyo Qur'ani ni kitabu ittiba' ni kitabu cha ittiba' cha kufuata sasa kuna baadhi ya watu wanawambia Qur'ani ni ngumu wewe huwezi kuifasiri Qur'ani wewe afikiri kufasiri Qur'ani ni machezo eh, mpaka ujue na hao balagha sarfa adab mashairi pana mchezo eh? mpaka imepelekea kufanya kwamba watu wasi, wasitafute Qur'ani kuisoma sababu so, ah kitabu kigumu wala wanajua kusoma tu wenyewe ndio wanatafanya eh hadha hu sasa shubha hii imepelekea baadhi ya watu kupanyongo Qur'ani hawawezi kutadabbar hawawezi kuzingatia hujja nini au ni kitabu kigumu haiwezi kujulikana maana yake si machezo mtu kujua maana ya Qur'ani nyinyi mwafikiri ni mtu yoyote aweza kujua Qur'ani ni mtu yoyote aweza kufasiri Qur'ani eh tishi wa watu kwa nini kwa malengo wale wenye kufanya hivi wana malengo yao ndio wewe hata siku moja usitaki usitake kutukwa mswafu kaanza kupeleleza kuzingatia ushaambiwa huwezi kujua na ukitaka kujua Qur'ani mpaka uwe na ilmu ya sarfa na balagha na nahru na nini eh lakini hiyo sasa iwahitaja hiyo maneno na iwajibu ndio asli ya mwisho ya sita ambayo anafunga naye kitabu أسمى رحمه الله الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان أصل يميشو يواجب أتاتا شبهة نوتاتا أنه وإنجيز وات الشيطاني أتاتا نيني أوبي في ترك القرآن والسنة ببنين قرآن والسنة نينغومو هموزي كويلغا mpaka musome mpaka mubobee ndio muweze kuanza kujua Qur'ani sasa kama mwanaadam hafuati Qur'ani hafuati sunna kile kipindi yeye wasoma mpaka atakapokuwa mwanachoni kuelewa Qur'ani afuate nini kipindi kile eh wakampa badali wattiba'i al-ara <clears throat> wal ahwa sasa atakwambia kipindi hichi fuata tuma marai na maoni ya watu ya wanazoona au ya watu fuata ara tu na hawa baka utakapokuilimika utakapokujua kusoma ndo utaanza sasa kuelewa Qur'ani mwenyewe kwa hiyo kipindi hichi kiko wewe bakia hivyo hivyo wewe fuata eh fuata bendera namna hiyo واضح والاهواء المتفرقه المختلفه hawa zinaotofautiana na zinaotenganisha watu طيب hii shubha yao kwa mfano umeamua kufuata hilo mauti akakufikia kwenye kipindi hicho cha kungojea wewe kuwa alim ndio uelewe Qur'ani khasara si khasara bila shaka hasara kubwa ukiulizwa ah mimi nasubiri paka nitakapokumaliza niwe alim ndio nianze kuelewa Qur'ani hii ni shubha shetani anadanganya watu anawaambia hivyo ili wewe kipindi kile uanze kufuata hawaza watu huwa kwambia fanya hili wafanya usifanye usifanye akupeleka mtu anavyotaka maana huna elimu wala huwezi kujua Qur'ani waambiwa Qur'ani haijulikani ina watu hasa tu ndio naielewa sio kila mtu anaielewa Qur'ani eh jamaa angalikuwa hatari kama mambo namna hii yani Allah ateremsha kitabu chake waifahamu watu fulani tu wajue kufanya ibada wengine hawana haki ya kuifahamu wazi haya sasa suala mmoja watu hawaelewi ketini muwafundishe waelewe watu wataelewa lini Qur'ani kama tuwafundishi sasa kufundishwa watu hawafundishwi alafu umetupiwa mzigo mambo uelewe lakini usielewe sahihi utaelewa hapo utakapokumaliza kusoma na mwenye kusomesha hakuna tutafanya nini nani shikali hii sasa siku zile kipindi kile mtafanya nini wawafunge na rai zao fuateni hivi fanyeni hivi pandeni gari leo mje mahali fulani tukutane huko mtatairishwa tu hii ni shubha shetani na watia watu alafu <coughs> baada ya hapo wao wanasema wahia shubha yenyewe ni inasema anna alqur'ana was-sunna ni kwamba shetani anawaambia kwamba Qur'ani na hadithi za mtume la yaarifuhuma hakuna mtu anaweza kuzifasiri wala kuelewa maana yake illa almujtahidul mutlaq isipokuwa mwanachuoni aliofikia daraja ijtihad mwanachuoni anayefikia daraja ijtihad ni mwanachuoni mkubwa ambayo kwamba hana madhhaba anayefuata yeye hana taklid eh yeye wafuata mubashara yuwachukua mwenyewe kwenye Qur'an na hadithi na mtu akifikia marhala hii ni marhala kubwa ya elimu kwamba yeye hana madhhab fulani dalili ikija ndo madhhabi yake na hii si watu wote wanaweza kuwa hivi kwa sababu itaka hali ya juu na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ardhi amegawanya wengine wafahamu zaidi kuliko wengine ndo wale wanaofahamu wafunze wale wengine kwa hivyo ukingojea ufikie kiwango hicho huenda ukawa wengi katika wale wachache ambao kama Allah hakukuchagua kupafahamu hiyo ukamalizikia na ujinga wako sasa dawa nini kaa kwenye kile kiwango cha wastani cha elimu ya kawaida ambao kwamba kuna aya fulani uzifahamu wa wa sasa wao wanashartiza lazima ufike daraja ya elimu kubwa ndio sasa uanze kutafuta maana ya Qur'an na kuifuata lakini kipindi hujajua ilmu hiyo hakuna ruhusa kuifuata Qur'an wala hadithi wewe tulia tu fuata mashekh fuata hawaza watu hadha hu na huyo mujtahid <clears throat> haya sasa sasa mkwambia mpaka uwe mujtahid ndio ufasiri Qur'ani hasikiza huyo mujtahid kwa wao ni mtu gani nasema wal mujtahid kwa wao mujtahid ni nani huwa almawsufu bikadha wa kadha wa eh awsafan atakutajia sifa la'allaha la tujadu tamma huenda sifa hizo hazipatikane kikamilifu fi Abi Bakr wa Umar eh atakupa masharti na sifa lazima uwe nazo uzikusanye wewe sifa zenyewe pengine hata kwa Abu Bakr na Umar hawakuwa nazo yani kama wao makamilifu hata washinda wao lakini wale wakamilifu wa umma hawana sifa za nazo huyu ina maana maana yake nini kutapatikana leo hii mtu ambaye ni mkamilifu zaidi ya Abu Bakr na Umar atapatikana hakuna kwa hivyo maana yake ni kwamba tufunge Qur'ani kabisa kuielewa kwa sababu sharti tufikie daraja ya hawa na haiwezekani sisi kufika daraja ya hawa sasa maana yake natija huwa nini hakuna ruhusa kuzungumza Qur'an خلاص fungueni mswafu hivi musome mfunge mada zetu wala mustaki kutafuta maana ya hii aya nini kitafuta maana aya haifai kuuliza maana aya za Allah wewe fanya mchezo wewe utaweza vipi wewe kufahamu Qur'ani eh kufahamu Qur'ani mpaka kadha na kadha na kadha hii ni utishio huatishia watu ndio utawasikia wengine wewe fikiri matezo kufasiri Qur'ani he si mtezo mpaka uwe na usulu tafsiri balagha mwanzo wenyewe mjui balagha mtaelewa vipi Qur'ani nahu sarfa umur kathira huu ni ubabaishaji lakini uhalisia wa mambo ni hivi Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ametuletea aya aina mbili aya aina mbili kuna aya fulani zaitwa muhkam hizo hazina maana ila mmoja tu na kila mtu kimwambia aya eh, hizo atakuelewa tu haizi kosa kukuelewa alafu kuna aya zingine zaitwa mutashabih mutashabih maana yake ni ukiitizama ile aya utaona yafanana na hii yafanana na hii ntambili yani. na ukicheza ukiteleza waweza kuifahamu makosa aya kama hizo zaitwa mutashabihat wazi na hizi muhkam ni nyingi ambao hazina utata kuliko mutashabih sisemi aya za Qur'ani zina utata haa ni akili yako kuna utata kuielewa ile aya na maanisha hivyo wazi aya za Qur'ani ziko wazi lakini hizi Allah alizijalia aya hizi akazizungumza aya hizi kwa namna ya kwamba we mwanadamu ukisoma mwanzo utachanganyikiwa kidogo paka upeleleze sana ndio uielewe ile aya sasa aya hizo kwenye msohafu ziko lakini ni chache na aya hizo za mutashabe ndio zataka wale ulama sasa walobobea wale ndo waziangalie wazichambue lakini hizi muhkam hizi hata nafikiri huyu kijana ukimwambia atakwambia maana yake muulizeni huyu kijana nini maana la taqrabu zina atakwambia muulize au aya inayosema la taqrabu zina ambako tafuta mtu akufasiri ah eh, intabihu sasa sio Qur'ani yote tu tusitafute maana yake intabihu Qur'ani yatakikana yote tutafute maana yake tuijue lakini huku kutanganyia watu kuambia mswahafu uweze kuuelewa ni urongo muulize yote kwa hapa nini maana la tushriku bihi shay'a nini maana wa'budu Allah eh nini maana la taakulu amwalakum bainakum bil batil hizi ni aya wazi kila mtu azijua inna dhulma inna shirka la dhulmun adhim kwa hivyo kuna ayat muhkamat maana yake yoyote unayemwambia hata mwenye ilmu chache yuelewa sasa aya kama hizo soma, zizingatie, zielewe. Usifungiwe ukaambia funga mswafu, una ruhusa. Utapotoka wewe. La la, la upotoki. Allah amejalia kitabu chake nje tu sote, si cha watu fulani. Na kwamba ruhusa ya kuelewa ni watu fulani tu, sisi wengine hatumula. Ama zile aya zenye tashabuh, ukizitazama hivi waona maana hii. Ukizitazama tena hivi waona maana hii. La, hizo za ulama sasa. Watazichambua, wapige mbizi, wastambit wakwambie hizi aya maana yake ni hivi usiuka hadha ho na hizi mutashabe ni chache si nyingi nyingi ni hizi aya wazi muhkamat za kuelewa tumeeleana kwa hivyo hii shubha ya kuambia watu hawana ruhusa bwana kutaka kusoma Qur'ani kutaka kuelewa maana ah hii ni shetani ni ngazi ya shetani kuna mahali atakayofikie nao mahali gani ataka shetani Qur'ani kwako wewe uishi nayo kama kitabu cha kusoma kutafuta thawabu tu na kufunga na watu wengi leo hii ndio hali yao hata kama hawasemi hata yani mara nyingi moyoni yeye atakusomalia Qur'ani kupata ajira na kufunga na kuweka la hayo sio malengo jamani hayo ndiyo katika malengo lakini mal asl Qur'ani Allah atuambia afala yatadabbaruna alquran Qur'ani Allah takatuzingatie ama kusoma kutafuta thawabu na kufunga hii mafi faida jamaa man tastafid moyo wako utakuwa mgumu vile vile lidhalika la budda min at-tafaqquh والتدبر والنظر في آيات الله tuangalie ayatu Allah tupeleleze na hizi ziko aya wazi ukiziangalia ndani ya Qur'ani waelewa maana yake wewe mwenyewe kabla kumuuliza mtu eh bas ishi na aya kama hizo zisome zihifadhi elewa maana yake vizuri ama zile aya ambazo kwamba zina ugumu kufahamu sawa zile watakuja ulama ambao kwamba wana kiwango kijuu cha, cha cha ilmu watazieleza vizuri au sio ama kuambiwa watu wachaneni na Qur'ani ni ngumu hichi kitabu si mchezo ukikisoma wewe utakufuru wewe utakuja kukufuru ah hizi mmatishio na mababaisho hizi nkutishia na kubabaisha watu ili wakosi kuelewa hadi na uongofi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeeleana mpaka uwe mujtahid lini wewe utasoma mpaka uwe mujtahid ina maana mpaka utakufa na baada ndio maana yake na mujtahid kwao nini ni mtu awe na ukamilifu kama wa Abu Bakar na Umar subhana itapatikana wapi sahihi ngumu sana kwa hivyo maana yake ni kuambiwa sahihi ulimwengu huu hakuna mtu yote anaweza ifahamu Qur'an ndio maana yake na hapa ndipo wanapotaka wao kwa sababu ukitotofuta uongofu ndani ya Qur'ani utakwenda kutafuta kwingine alafu upotoke kwa hivyo hichi kitabu ni hudan wa rahmatan lilalamin hichi kitabu ni hidaya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtu asikudanganya akakwambia wewe una ruhusa kuelewa la wazi hiyo ndio shuba aliyohitaji kisha akasema fa illa yumkin al-insanu kadhalik fa illa yakun al-insanu kadhalik kama mtu hatofikia daraja ijtihad akawa na ilmu ya kiwango cha juu mpaka kufika ijtihad basi falyu'rid anhuma nazipe mgongo Qur'ani na hadithi wala sijaribu kutafuta maana yake maana atakufuru ambiwa hivyo takufuru wewe fanya fanya adabu bwana wewe fanya mchezo ufikiri utakufasiri Qur'ani subhanallah asema falyu'rid anhuma kama huwe si mujtahid kwenye ilmu upe mgongo Qur'ani na Sunna fardhan hatman tena kwa lazima na uwajibu huruhusiwi kufahamu Qur'ani kwa hivyo shaikiwa kizibo na kiziwizi kuifikia Qur'ani kuisoma na kuielewa sasa itakuwa tatizo hapa itakuwaje Allah atuteremshie kitabu kama hujja alafu sina ruhusa mimi kuielewa ile hujja hapo ndo kuna utata lidhalika utaelewa ubatilifu wa haya maneno na ukweli wa mambo ni kwamba la la kuna aya zaeleweka na waislamu wote na kuna aya zingine hazieleweki mpaka ulama wale walobabea hii yaeleweka na hizo ambazo kwamba hazieleweki mpaka ulama wachache hizo ni chache si aya nyingi bali nyingi ya sehemu ya Qur'ani ni aya za kueleweka ni aya za isipokuwa chache kuhusu kiswa pengine kutatajwa kalam ngumu lakini zile amri nyingi zinazotoa Allah subhanahu wa ta'ala nyingi ziko wazi la taakulu riba adhafa madhafa nani hajui <laughs> wazi eh? au mpaka uende upate ilmu kubwa ndio uelewe kwamba riba ni haramu eh, hii ndio maana kwa hivyo hapo lazima tufahamu kwamba Qur'ani iko aksam kuna aya zingine ni mutashabih kuna aya zingine ni muhkam hizi muhkam ni zile aya zilizo wazi hukumu zake kila mtu anazielewa hizi mutashabih ni zile zinaundani kidogo hizi mpaka ilmu halijui kidogo uweza kuzichambua hii ni kweli lakini ni aya chache sawa sawa طيب لذلك ابن عباس اسمع رحمه الله القرآن ثلاثة أقسام قسم قسم يعلمه كل المسلمين كنا آية فلاني وإسلام وتنزيلها كما لو تجيه hizo alafu asema wa qismun la ya'lamuha illa tullab alilm na kuna aya zingine hawazifahamu zaidi isipokuwa nani wanafunzi wanaoshughulika na ilmu kama aya za mawarith aya za bai' za buyu' ahkamul buyu' aya za shahada aya za zawaj ahkamu zawaj hizi mpaka usome ndo utazifahamu alafu asema na kuna qismun na kuna aya zingine la yafhamuha illa ar-rasikhuna fil ilm isipokuwa sasa hao ulama mujtahidin walobobea sawa sawa wazi hizo ndo wao wanazielewa hata watulab ziweze kufichamana kwao kwa hivyo tusiambiwe kama Qur'ani ni kitabu cha kusomwa na kufungwa na kubusiwa na kuwekwa basi sasa itakuwa ni hatari kitabu hichi ni hidaya kwetu sisi kwa nini tusikisome kukifahamu kwa hivyo iko muhimu sana Allah ametuamrisha tuisome Qur'ani na tutadabbar na huwezi kuzingatia kitu hujaelewa kuzingatia huja baada kwanza ushafahamu maana yake eh kwa hivyo ina maana kwanza ufahamu maana hii aya au hii sura thumma baada dhalika uanze kuzingatia na kupeleleza na kutoa ahkam asema sheikh la shakka wala ishkala fihi hii ni fardhi ambayo kama utalazimishwa mtu bila shaka yoyote lazima ufunge msahafu na mwachane nao na mtu akikaa mbali na ilmu sasa ndo amekuwa farisa ya shetani ndo kiimba cha shetani unajua shetani hakuna kitu anachukia kama elimu shaitani kuna baadhi ya salafa sema siku akifa alim ni siku kubwa kwake kwa sababu ajua kufa huyu alim yeye ataua nyoyo za wengi kwa sababu uhai wa nyoyo za watu ni kupitia uhai wa ule mwanachoona naishi nao na hii jambo tajruba mkichunguza mtaona tazameni zama wanazooni wako na nyinyi na zama ameondoka sawa sawa mختلف na nyinyi mwaona hata kwenye misikiti maona athari ile mwanachoni akiwa na akiondoka mختلف alwada sasa akifa alim hii ndo neema kwa shetani kwa furahi kwa sababu gani ujinga utatapakaa na ujinga ukitapakaa yeye ni rahisi sasa kumpotosha mtu maana hana kinga ya ilmu fantabihu barakallahu fiki hii nukta muhimu sana kisha sema waman talaba alhuda minhuma na yote atakaye kutafuta hidayah kwenye Qur'ani na hadithi fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun huyo mtu huambiwa zindiq yani munafiq au huambiwa majnun mandazimu liajli suubati fahmihima kwa sababu hizi vitu vigumu kueleweka kwa hivyo ukishughulika na vitu ambavyo vigumu kueleweka jamaa kwamba leo ah, na wazimu atie wengine bwana hisi, si mambo sisi kujisumbua wewe chukua mswafu soma weka bwana utakutafuta tafuta maana sana utakufuru wewe hii ni tishio tishio wa watu kusudi kwa sababu wewe ukienda ukizisoma zile aya utaelewa umeamrishwa nini wazi tumeeleana Allah anaposema wa aqimu salata wa atu zakata hii pia mpaka mtafuta mwanachoni kuelezea <laughs> eh wazi ama utakwenda kwa mwanachoni na mswafu mwambie nini maana aqimu sala wazi sasa hawa hawataki hayo wataka nyinyi kila kitu muoneshe unyonge kwao kisha naye pengine akupe ile ilmu makunyi mambo baye ah, eh, haya eh, eh, ah, nenda ni hamustaki kama kuelimishwa nenda kwanza <laughs> subhanallah haya maajabu sheikh lakini ala kulli hal jua kwamba hiyo ni shubha shetani anajaribu kukutatiza na kukubabaisha hiki kitabu insha Allah kisome jaribu kufahamu maana ya aya kulingana na elimu chache ulionayo aya huielewi maana yake usichokore chokore iwache tu ukimpata mjuzi bana jana nilikuwa nasoma mimi hii, hi, hi, kurasa hii hii aya sijaifahamu vizuri ajua mtu atakwambia hajui tatafuta mwingine wewe lakini sio ati yeye eh, mswafu mzima wewe ajisomea tu hujui kitu mayambaghi ziko aya nyingi zinajulikana hata na sigar asen wanazijua Naam. Na hii ndo i'jaz ni muujiza ya Qur'an. Bidalil bidalili kwamba kitabu chetu si kigumu kinahifadhiwa na watoto kama hapi. Ngweli sikwe. Ah, sasa ikiwa kuhifadhi mtoto kama huu ataweza kuihifadhi. Kwa nini siweze kuelewa? Kama alivyofundishwa hifdh na akifundishwa maana si ataelewa? Bali kufasiriwa kuelezwa maana yake itakuwa rahisi kuliko kuihifadhi. Kwa hivyo ikiwa watoto wadogo leo wanahifadhi Qur'ani basi na kuelewezwa kueleweshwa maana yake pia yawezekana. Na ikiwa watakufuru kuelewa maana basi kuhifadhi pia na wakufurishwe. Kuhifadhi hao hawana tatizo na hifadhi lakini hifadhi mayaka tu eh. Oo basi. Lakini ukitaka kujaribu kutafuta maana watakuletea sababu nyingi ah bwana we huma we bwana ngojea bwana kadha kadha huu mtoto mdogo utamwambiaje maana za Qur'an mwambie mwambie ajue kwa amehifadhi kitabu gani na ajue zile aya alizohifadhi maana yake nini wallahi fihi khair adhim fihi khair adhim wala usibabaishe na masala haya tu jambo hulijui huna ilmu nalo usiseme hii nukta muhimu labud aya hufahamu maana yake uskut mtafute mjuzi atakufahamisha wazi kwa sababu hata kama huijui ile aya saa ile maana yake haina maana ndio ufunge mswahafu ukomee hapo hujui tafuta anayejua kwambie hii ndo maana yake kwa sababu hadha kitabu Allah uwe na hamu hapa Allah anaambia nini mbona sijaelewa azungumza na sisi Mola wetu atuambia nini hapa wazi hii ndo fikra takasisi tuwe nao asema Sheikh fa subhanallah wa bihamdi subhanallah ni kilma sunna kuleta subhanallah katika hali ya taajjub subhanallah hii kilma ni sunna kuleta katika hali mbili <clears throat> hali ya kwanza ni isti'dhamul amr ukitaka kulikuza jambo kuliona kubwa utasema subhanallah kwa ukubwa lile jambo hali ya pili subhanallah ni sunna kuleta inda taajjub pindi unapo staajabu inda taajjub pindi unapofanya litokea jambo la maajabu limetokea jambo limeshangaza watu subhanallah kwa hivyo ni sunna katika hizi zote hali mbili kusema subhanallah sasa hapa shekha ameileta subhanallah kwa mshangao wa hawa wanaosema maneno kama haya kam bayyana Allah subhanahu shar'an wa qadara ni aya ngapi Allah za kisharia amebainisha aya zake za kisharia ameeleza maana ya Qur'an na utukufu wake na aya zake za kilimwengu pia ukizipeleleza zitakuambia utukufu wa Allah na adhama yake au sio aya zake za kisheria ni zipi ni hizi kwenye msohafu na aya za Allah za kilimwengu zipi ah ni makhluqat zake wewe mwenyewe ni aya tazama jabali tazama mbingu tazama ardhi tazama ngamia hayawani ndio Allah katutaka tutazame vitu hizi zaitwa ayatullah alkauniyya aya za Allah za kilimwengu na wakatuambia wa fi anfusikum afala tubsirun hebu jitazameni nafsi zenu mlivyoumbwa kwa uhodari wa hali ya juu eh hadha kwa wewe mwenyewe pia ni aya tadullu ala anna Allah wahid wewe mwenyewe ukijipeleleza ukiangalia maumbile yako utatambua upweke wa Allah na utukufu wake kwa hivyo wewe pia ni aya katika aya za Allah za kilimwengu zaitwa ayat kaunia qadariya ndio maana yake anakusudia khalqan viumbe vake wa amran na amri zake za Qur'an anateremsha ameleta Allah fi raddi hadhihi shubha katika kuradi shubha hii almal'una iliyompotofu eh iliyolaanika yani mbovu min wujuhin ameleta aya kubatilisha shubha hii katika njia ambazo kwamba shatta mbalimbali balaghat imefikia ila haddi dharuriyat al'amma katika kipimo cha dharura yani ni dharura kila mtu aelewe kwamba haya mambo mbatili namna uwazi alivyojibu hii shubha Allah mpaka kila mmoja dharuri ataelewa kwamba hii haiwezekani itakuwaje sisi Qur'ani tusome kisha tufunge tusifuate ile ndani alafu tupe nyongo kutaka kufahamu maana yake itakuwa faida gani kuletewa kitabu ambacho kwamba tukipe mgongo kwenye kukifahamu bila shaka hii dharuri kila mtu anaelewa kwa nguvu kila mtu anafahamu kwamba batil jambo kama hilo walakin nasema walakin akthara nas la ya'lamun lakini watu wengi hawafahamu thumma saqa ayat katika surati yasin akazitaja hizi aya kama namna kubainifu wa hii asli ya sita يقول الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا هي ndo sababu ya kwamba wao wasiamini sababu gani hawa Allah ameleta kauli haq alafu wengi wao hawakuamini sababu kuna vizibo aghlal vifungo mafundo na vizibo fi anaqihim aghlalan ja'alna fi inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahum fahiya fahiya fi al-adqan fahum muqmahun hi aya Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha kwenye tukio fulani maarufu wazo kwamba Allah alifunga fahamu za watu waliokaa nyumba ya mtu nyumba mtume nje alipokuwa amelala pinde anapotoka Allah akafunga fahamu zao kwa kuleta usingizi mzito na mtume alayhi salatu wasallam akatoka akiwarushia mchanga asli ya kisa ni hiki lakini maana yake aya ni ha si ina maana kwenye kisa hiki tu yatumika kwenye kila majali na hii ndio sifa ya Qur'an uteremke kwenye tukio maalum lakini hukumu yake yaenea kila kila kila tukio kwa hivyo usione hii aya yatumika kwenye masala kile kisa cha mtume aliporushia mchanga wale akatoka usimshtukizie la yatumika kwenye kila majali lakini istinbat sasa pale Allah alitia aghlal akafunga fahamu zao na nyoyo zao wasishtukizie mtume atoka eh na tena akaweka vizibo mbele yao na nyuma yao ili mtume atoke kwa usalama na hapa ameitumia aya hii kwa kutolea hoja vipi kwamba Allah ameziba fahamu zao ameziba macho yao ameziba masikio yao kuifahamu Qur'an sadda alaihim albab kwa nini kwa sababu hii shubha shetani ashawajaza hii shubha ikitamakan kwenye moyo wao basi zile zifundo hufunga ndio akasema mbele waj'alna min bayni aydihim saddan min khalfihim saddan fa hum la yubsirun kafinikwa وقامات وقاماته غشاوة ينغشاوا ينكفنيكو غشي عليهم فما يعون شيء الله كذب حسيازاو زوت زلكوفا نمتوم عليه الصلاة والسلام كتوك نهاوا ولو انجزوا هي شبه نشيطاني بيا ومكوفا حسيازوت هبسكي قرآن ولا هيليه ما haya maneno aliwaambia shetani ameamini wakisha kuyakubali wakapanyongo Qur'an na wewe قرآن mbali ya كامبالي قرآن كامبالي nayo huyu huifahamu moyo utakufa hufi kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksimun kila ukikaa mbali na dhikr na Qur'an kila moyo ukiwa na giza na kizibo na kutoelewa na hapa ndipo shetani anataka sisi tufike سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ونستسأل الله العافية والسلام mtu akifika daraja hii ni daraja wallahi ya khatari eh mpaka Allah wasifu sawaun alaihim anzartahum ni sawa sawa ukiwahofisha ukiwaonya am lam tunzirhum hata usipowaonya la yu'minu hii ni daraja ya dhalala hali ya juu na sababu gani wamefikia kwenye daraja hii kwa sababu hiyo shubha haya waliikubali wakaambiwa Qur'ani usitafute maana wakaiacha sasa ukikaa mbali na kuelewa Qur'ani moyo huu utafanya kutu utafanya giza utafanya dhalala mpaka mwisho utafikia hadi ya ran na sadda izibe mpaka ukipewa mauidha wewe huyayuki ma taishai واضح طيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم مشوا كماليزة آية الله كسيما كما قرآني إنمون يناني من اتبع الذكر وخشي الرحمن ukiwa na hizi sifa mbili ndo utanufaika na Qur'an utanufaika na mauidha من اتبع الذكر يعني الذكر القرآن أتكلم كزفواتك ويفواتك قرآني وخشي الرحمن ناكمش الله سبحانه وتعالى بالغيب سي ظاهرته حتى في الغيب وفي السر وموقوب ملاك سيو مبلزواتك ويندم تجمم وكيباتة فراغة كدوغ شيطان مكوبية والعياذ بالله هذا ما يجوز هذا وهذا يقال عند أهل العلم يسمى ذنوب الخلوات na ni madhambi hatari wallah yani mtu mbele za watu ana hali nyingine lakini yale ile hali ambayo kwamba yeye anajitokeza kwa watu akikaa kwake nyumbani sio nyingine hizi huitwa dhunubul khalawat na hizi madhambi hatari sana mwisho humgeuza mtu akafanya kana kaadhibiwa kesho akhira wazi nikuja kwenye hadithi sahih muslim kwamba watakuja watu kesho akhira bil ujur na thawabu amthali jibali tihama thawabu kubwa kama majabali amal nyingi alafu eh, hadithi sema fayajalu Allahu haba'an manthura kisha Allah tazibatilisha zote zile thawabu wataulizwa hawa nkina nani watu watauliza nkina nani mbona thawabu hizi wala zayayuka mbele yao alipowasahaba walipouliza mtume alayhi salatu wasallam akajibu akasema li'annahum idha khalu bimaharimillah intahakuha wakipata faragha tu hawajishiki na mambo ya haramu wayafanya alashana kuna anayeniona au niko mahali pa ugenini sijulikani اعوذ بالله هذا يقال ذنوب الخلوات وهذا خطير جدا الانسان aliyazim hali yake moja ile mbele nje za watu na ndani awe hiyo hiyo sio huko na hali hii dhulwajhain na huko na hali nyingine hadha la yajuz na ni hatari madhambi kama haya kwa hivyo hawa walikosa ku, kupata dhikra na mauidha na Qur'an kwa sababu nyoyo zao zilifisidika na hii shubha aliwaambia shetani na Qur'ani mpaka ipate moyo mzuri moyo ukiwa ni mgonjwa una dhalala basi mara nyingi ile Qur'ani hunufaiki nayo au ukiwa una shubha kwa hivyo Allah Allah Qur'ani ni kitabu kitukufu ziko aya nyingi ukisoma waelewa Mola wako yokuambia nini fuata zile ambazo huelewi usijikalifishe utakuzifasiri kwa nguvu ha waulize ambao hawajui watakuelezea ama masala kuambia wewe huwezi kuelewa Qur'ani mpaka uwe na ilmu hii hii hi, huo ni urongo huo ni urongo wa wazi kila mmoja ajua aya ziko wazi kadhaa ambazo ni muhkamat lakini kila mmoja Allahum ruzuku ufahamu kulingana na juhudi yake na ile riziki ya Allah maana ufahamu ni riziki kutoka kwa Allah huwa tamfahamisha sana huwa tamfahamisha katikati huwa tamfahamisha kidogo hadha fadlullah yutihi man yasha lakini ndo haina maana sasa sisi tuachane na Qur'ani kutaka kuielewa tu kwamba siwezi kuielewa mpaka nifike nibobee kama wanavyodai baadhi ya watu wenye malengo yao mengine eh haya ukitaka kumwambia basi nisomeshe nifikie kiwango hicho pia hawezi kusomesha atakusomesha biri wemfuate mwambie toi wewe umesema uwezi kuelewa hii mpaka ufikie kiwango haa nisomeshe nisomeshe hizo na hao na hizo balagha na hizo sarfa na bili ya kusomesha <laughs> atakupa mambo mengi ambao kwamba ni udhuru amekupa au kiwa hana udhuru wote kwamba ah leo hustahiki tu khaliki eh kwa hivyo usijifanye wewe ni ala na watu la mlekee Mola wako ista'in billah wala ta'jaz ukichukua mswafu pole pole usikue na hamu kumaliza mbio ah, ah, ah Qur'ani haisomu hivyo jamaa Qur'ani ukishika wasoma usikue na hamu ati kumaliza mbio yani la utakaa kikao kimoja jisaa na umesoma aya tano tu wewe ni bora kumliko kwenye jisaa hili alosoma juzu tatu na haelewi kitu anta afdal inda Allah na wewe umesoma aya tano tu ukasoma ukaelewa hapa Mola wangu ananiambia nini na hii ndio maana ya kusoma Qur'ani kusoma Qur'ani si mbio ya kumaliza la la la وسبق القرآن يقرأ من أجل التدبر والتمعن والفهم نهاية عندما لينغو سيكو صوم القرآن كشهو إليه كويبو حتى كما عمركم زيما وميشي مبكا وميكوفا وميليبا معنا سورة موجة والله هذا فيه خير عظيم وليكو ليشي مياكا ستين سبعين نمبكا ميكوفا هنا سورة موجة <laughs> هلو فهم ها فانتبهوا بارك الله سبحانه وتعالى هانغلي وينجي سانا وعمل ها anaangalia uhalisia wa ile amal na uzuri wake na salaha ya ile amal bora umemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala mwisho mwenye kitabu akasema akhiru walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila الدين hapa ndipo mwisho hii risala ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا ويجعلها في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخيرا كماليزية أو ختام نشكر washukuru nyote وكوامبا wamefuatilia hili jambo na kulifanikisha na likawa kwa uzuri mpaka likamalizika Allah subhanahu wa ta'ala atawajazi khairi kwa ile hamu yao na hirsi yao na kila alochangia kusababisha kufanikisha khairi kama hii vile vile ajira yake hakosi kwa Allah subhanahu wa ta'ala atapata ajira yake subhanahu wa ta'ala kesho akhira kwa kufanikisha jambo la khairi kama hili vile vile nawashukuru nyinyi watu wa msikiti na maratiba wa msikiti komiti wa msikiti maimamu wa msikiti nyote shukrani za dhati nawapatia kwa kutukaribisha na kutupa muda wenu kutusikiliza kusomeshana haya machache ambayo kwamba tumesomeshana hii bila shaka hadha khairun adhim inda Allah subhanahu wa ta'ala na hiki kikao hakitapotea utakuja kukiona kesho ukifa hataweza kusahau huenda hata ukasahau utakuja kuonesha angalia siku fulani ulikaa ukasikiza ilmu na hii ndo ajira yake bora tu mwanadamu akusudie khairi na anuie ajra inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah hapotezi kitu chochote nyinyi mtasahau yeye amedhibiti asema subhanahu wa ta'ala ahsahu Allah wa nasuhu ahsahu Allah wa nasuhu nyinyi tamshasahau mengine mliyotenda lakini Allah amewahifadhia hajasahau na ameyadhibiti fahadha khairun adhim mimi tu nasiha yangu na taujihi yangu kithirisheni hamu wasikilizeni hawa maimamu wenu wanaowasomesha jazahumullah khairan wanajitahidi na mjaribu kutaawan na wao kushirikiana na wao kwa siku hata lao utapata kujua jambo moja tu Allah hadha khairan adhim usikubali jua lizame umelala hujajua faida moja jitahidi jitahidi sana leo ukipata moja na kesho moja na kesho kuto moja hizo ni tatu sasa kefu leo ukipata faida tano eh bila shaka hadha fi khairun adhim na ilmu jamaa yutlab lil'amal la mujarrad kusoma tu kisha kusikia ilmu kusoma jaribu kutumia polepole ndio Allah atakubariki kwa hicho kichache wazi طيب mimi nitakomea hapa insha Allah taala tamwachia imam wenu labda atakakuzungumza atazungumza chochote بإذن الله تعالى نعم